שבוע טוב ובשורות טובות. מעט באיחור, מכיוון שזה קרה בסוף השבוע. ציון 14 שנים. יד. למותה של גיבורה. שהלכה נגד הזרם. אך למען הכלל. ב-2 בדצמבר 2008, לפני 14 שנים, הלכה לעולמה. הדגולה מרבבות, מורה ומשפיעה גדולה על הדורות כי יבואו. היא עצמה. בת עלייה, גם בנגינה ובשירתה מעל הכל. הלילה, 14 שנים למותה של אודטה. אודטה. בשנות ה-60 וה-70 לא היו צריכים להסביר. כיוון שהייתה רק אודטה אחת. אותה אודטה, אודטה הורמס, שנולדה ב-1930. בעיר הקשה, ברמינגהם שבמדינת אלבמה. הלילה, יד וזיכרון ושמחת הלב, עם המורשת המוזיקלית וההקלטות מעט מזער של אודטה, עליה השלום. And John Henry was a little baby. that the big Bend Tunnel on the sea and old Rose gonna be the death of me, Lord, Lord, it's gonna be the death of me. And the death of me. John Henry had a little woman, her name was Mary Magdalene. Every day she would sing for John Henry, just I hit his hammer when it swing, Lord, and just I hit his hammer when it swing. I 1954, הודית יחד, אז בצמד, צמד הפולק המוקדם של אמצע שנות החמישים, הודית עם לארי, בחור בשם לארי מור, שאחר כך הפך להיות פרופסור למדעי המדינה. יש עתיד לנגני הבנג'ו והפולק מיוזיק, והוא עודנו חי, נרו יאיר, לארי מור. אה, כאמור, היה דואט שנקרא Odetta and Larry, זה ממש uh, ראשית הדרך. השיר הזה, ג'ון הנרי, הבלדה על ג'ון הנרי, ששרה אודטה uh, בראשית הימים, כאמור. אנו מציינים הלילה 14 שנים ללכתה של מי שתהפוך להיות לוחמת עזת נפש בחוד המאבק למען שוויון זכויות, והיא העניקה למאבק הזה את קולה ואת כל ישותה, כפי שנלמד בהמשך הדברים, שהתגלגלו, אבל נלך עקב בצד אגודל, נתקדם על כל פנים על פי השנים. אז אם כן, זה היה 1954. נשמע עתה מתוך התקליט, אודטה סינגס בלדס אנד בלוז. 1956, תופעה נדירה, ודאי איננה נפוצה, שבתוך התנועה לתחיית מוזיקת הפולק והבלוז, מצויה אישה כמו אודטה. גם לא כל כך הבינו את האופן שבו היא שרה את השירים. איזו עוצמה משונה, והיו כל מיני ביקורות. לא יאמן שלצנינים היה בעיניהם העובדה שהודתה היא אישה ששרה שירי עבודה ממש כמו עבד בחווה. בוודאי הצורה שבה הודתה עמדה על הבמה ושרה את השירים ונגנה והייתה אחת עם הגיטרה שלה, על פי רוב בעיניים עצומות. זועקת כתפילה את כל השירים הנושנים. עצם עמידתה על הבמה, אמנם היו נשים כמובן בתנועת הפולק, אבל המקום שתפסה אודטה, התעוזה ותוכן השירים שהיא חידשה, זה ממש לא היה לו אח ורע, ולכן גם זכתה לכל מיני ביקורות מתלהבות וכאלה משתאות גם כן. נתקדם, אם כן, שנתיים קדימה, אל 1956, אל התקליט Odetta Sings Ballads and Blues, שירי פולק, the Mule Skinner Blues. Middle סקינר בלוז. צריך לשמוע את השיר הזה מבוצע על ידי אומני הפולק, אה, הגברים, כדי להבין איזה עוצמות מחודשות נוסכת אודטה בשיר הזה, מיול סקינר בלוז. והשירה שלה, לא צריך לומר מילה, ודאי לא להיות מבקר מוזיקה, כדי להגיד שזה דבר חדשני ואף מהפכני. לא בכדי היו עיתונאים, מעט דילטנטים, שטחיים, שכתבו את הכותרת הבאה על ביקורת מוזיקלית. אה, אחר הופעה של אודטה, הגילוי הגדול, Boss of Work Song is a girl. הבוס של שירי העבודה זו בעצם אישה, נערה, אודטה. ההפתעה הגדולה, 1956, מיו סקינר בלוז. כאמור, אודטה נולדה ב-1930 אה, בעיר הקשה, אמרתי קודם, ואכן מי שהתגורר בברמינגהם, אלבמה, בתקופות הזעומות של הסגרגציה, ידוע ידע היטב כי מסוכן להסתובב ברחובות, מסוכן להיות בבתים, מסוכן ללכת לבתי התפילה. היא נולדה ב-1930 כאמור שם, אביה מת עליה כאשר הייתה קטנה, שמו היה רובן הורמס, ולכן נקראה אודטה הורמס. אבל אמה היא זו שלקחה אותה יחד, והם עברו ב-1937, כשהייתה בערך בת שש, עברו ללוס אנג'לס, אל החוף המערבי. הצלה גדולה. האמא התחתנה עם בחור שנקרא צדוק, או בעצם זדוק, פליוס, ולכן אודטה אימצה השם ונקראה גם אודטה פליוס. מאוחר יותר היא תהיה גם אודטה גורדון. ולכן, כדי לא להתבלבל, ומכיוון שהיא הייתה היא, כונתה ונזכרת כאודטה בלבד יש תקדימים היסטוריים לדבר, <laughs> די ועותר. טוב, 1959, אני עוד אשלים את החסר, ובאמת תקופות שיש זמן, תקופות שככה דילגנו עליהן, עוד נחזור, נשוב ונדוש. 1959, התקליט My Eyes Have Seen. רק מלומר את שמו של התקליט הזה, זה כבר... אה, הנפש מוצפת. השיר הזה גם הוא ידוע, שיר אסירים, שיר עבודה, שנקרא בולד הדד וומן, 1959, הודית. she too mean. Lord, Lord, oh, she too mean. And oh my, want no bald-headed woman. Oh, she too mean. Lord, Lord, oh she too mean. Hold that line. bold headed woman, hold that line. אודטה קוראת, וגם חוזרת על הפרזה המעניינת בשיר הזה, ששרו אותו כמובן כולם, כי הוא היה מסור לכלל. I don't want no sugar in my coffee, it makes me mean, it makes me mean. מי יכול להסביר מדוע תוספת סוכר בקפה הופכת את שותי הקפה לאכזר יותר מאשר שתייתו ללא סוכר? נישאר באותו תקליט, 1959, My Eyes Have Seen. תקליט אולפן, כמובן, כפי שאנו שומעים. אה, השיר הבא גם הוא מקורו בשירת האסירים. אה, הוא מגיע מבתי הכלא של טקסס בראשית המאה ה-20. No more cane on the brazos. אין יותר קני סוכר על גדות הברזוס. אין no more cane on the brazos. מי לא שר את זה? דילן, The Band. אבל אף אחד לא ביצע זאת, כמו אודטה. לפני כולם, ב-1959, כשדילן היה ב- ב- ב- בחצר התיכון, מחפש חברים. <laughs> אודטה כבר העמידה את השיר Ain't No More Cane on the Brazos, והוציאה אותו לאור בתקליטה My Eyes Have Seen. thank you more keen on the brazen. Rain on the Brazos, 1959, הודתה במלאת 14 שנים ללכתה מן העולם. זה היה בתקליט My Eyes Have Seen, אה, תקליט אולפן כאמור, שיצא ב-1959, הודתה שרה, מנגנת על גיטרה, בליווי בסך הכל בסיסט אחד בשם ביל לי. נתקדם שנה, ובכלל 1959-60 זה זמן מאוד חשוב בהתפתחות של הקריירה שהחלה לגמרי במקרה, קריירת השירה של אודטה. 1959, אה, כיוון שמי שהזמין את אודטה לשיר עימו בהופעה טלוויזיונית היה המוזיקאי העולה פורץ הדרך, עליו דיברנו רבות בעבר, הארי בלפונטה נרו יאיר. הביא אותה ב-1959, אחר כך ב-1960 אה, הופיעו בקרנגי הול והמשיכו לשתף פעולה בשנים כי יבואו. גם השלישייה, נזכור את השלישייה שהופיעה בקרנגי הול ב-1960, שכללה את בלה פונטה, אודטה ומרים מקבה. יכולים להבין את השותפות הרעיונית, גם הסגנונית, של שלושת המוזיקאים האלה. אם כן, 1960 יצא התקליט אודטה סינגס, The Ballad of Americans and Other American Ballads. <laughs> שם גדול, אני חייב להודות. עודדה שרה את הבלדות לאמריקנים ובלדות אמריקניות אחרות. <laughs> וזה נכון, זה נכון. כל מה שבתקליט הזה נאמן להגדרה. אה, אנחנו נשמע ביצוע שלה לשיר של מוזיקאי הפולק והקאנטרי, מרל טראביס, המנוח, שב-1946 כתב את שיר הנצח, שהוקדש ותיאר את חייהם שאינם חיים של פועלי מכרות הפחם, שיר שדיברתי עליו רבות בעבר. המנון קורא הפחם, אבל כמובן שיר אוניברסלי, גם מי שלא ראה פחם מימיו יכול להזדהות עם האמור בו. הוא נקרא Dark as a Dungeon. 1946 הוציא את זה מרל טראביס, וב-1960 הודתה בתקליטה מונומנטלי, להלן Dark as a Dungeon. Come, all young fellas, so young and so fine, and seek not in the dark, dreary mind. It'll form as a habit, it'll seep in your soul. Till the stream of your blood runs as black as it's dark as a dungeon, and it's damp as the dew, where the dangers are double, pleasures are few, where the rain never falls, the sun never shines dark as a dungeon where darling mine It's a many a man I've known in my day to labor his whole life away. Like a fiend for his dope, a drunkard his wine, a man will have lust for the loot. Well, I hope when I die and the ages do roll, my body will harden and turn into coal. I'll look from the door of my heavenly home. Pity of mine, the digging of my bones. But it's dark and dark. Dangers double, pleasures are few, where the rain never falls, sun never shines. It's dark as a dungeon, way down in. השיר הזה לא נפסק מעולם, Dark as a Dungeon, מאז לידתו ב-1946, וכאן בביצוע של אודטה בתקליטה ב-1960, אודטה סינגס, The Ballad of Americans and Other American Ballads. גיבור השיר הזה, Dark as a Dungeon, כפי שאנו מבינים, רק משמיעה, בסופו של דבר זה אותו קורא פחם שמת במכרה במהלך עבודתו, כמו אותו ג'ון הנרי, אמנם בסיטואציה אחרת, שהולך תוך כדי שהוא חופר דרך לרכבת שתעבור, אז כאן במקרה שלנו קורא הפחם הופך בעצמו לגוש פחם במכרה, והוא יושב in his heavenly home, אומר השיר של מרל טראביס. יושב בביתו השמימי. כבר גופו אינו גוף, והוא אך נשמה שם, בביתו השמימי, מביט מטה על אותם פועלים מסכנים קוראי הפחם שנותרו בחיים קוראים כעת את הפחם שהוא עצמותיו של גיבור השיר. אה, וזה גם שיר שאמור לשמח אותנו בסופו של דבר, Dark as a Dungeon. נישאר בתקליט הזה כי הוא מחייב עיון הרבה יותר עמוק ממה שאנו עושים כעת, אבל גם עוד שיר אחד זה טוב. אה, נשמע את אודטה כמובן, מבצעת את השיר של וודי גת'רי, רק אני חושב על השיר. כבר מתחילה הצמרמורת. Pastures of Plenty, שירו של וודי גת'רי, מבוצע על ידי אודטה. It's a mighty hard road. feet have traveled this hot dusty road. Out of your dust bowl and westward we roam through deserts so hot and through mountains so cold. I've wandered growing land. Wherever your crops are, I'll lend you my hands. On the edge of your cities, see me and then I come with the dust and I'm gone. With a in Arizona. I've worked on your crops. Then northward up to Oregon to gather your hops. I dug beets from your ground. I've cut grapes from the vine. Set on your table. I've had a life. desert ground. From the grand coulee dam where waters run down. Every state of this union, migrants have been. We come with the me free. Pastures of Plenty, אודטה 1960, מתאר וודי גת'רי בביטוי כה יפה ונוגע ללב. מתאר את הפליטים במקרה הזה, מבחינה היסטורית, הפליטים של סופות האבק הנוראיות שנות ה-40 בארצות הברית של אמריקה. אז הוא אומר, They come with the dust, הם באים עם האבק, או בעקבות האבק, and gone with the wind. ונעלמים, gone with the wind. ביטוי שכמובן השאיל בוב דילן לשיר שהוא כתב אחר כך לזכרו של וודי גת'רי, A Song to Woody. על פי המוזיקה של 1913 Massacre. ואם כבר הזכירונו את בוב דילן, אז אני חייב לומר, מה זה חייב? זה עניין בפני עצמו, ואנו נדחה זאת לעיסוקנו בשירת אודטה למחר, לפרק השני, מכיוון שאודטה היא אחת מפרשניות שירת בוב דילן המעולות והטובות ביותר שיש, עלי החלד. עדיין, אה, זאת נוכיח כאמור מחר. היינו לא נשמע עדיין הלילה ביצועים של אודטה לבובי. <laughs> טוב, ב-1960 אודטה בעצמה כבשה את במת הקרנגי הול, ולכן זה יצא בתקליט, אודטה את קרנגי הול, 1960. שרה את השיר עתיק היומין על העבד שהשתחרר, הסתיימה העבדות, ולכן עבורו המשפט No more auction block for me הוא נכון. הוא עדות חיה, וזה לא ייאמן. מה הכוונה No more auction block for me? לא עוד, יעמידוני, על הבלוקים, על האבנים או על הבמה המאולתרת, שבה יציגו אותי לראווה בחוצות עיר, אה, כאשר האדון רוצה למכור את העבד. אז היו מעלים אותם על ה-auction block, ומציעים אותם למכירה פומבית, auction. שרה הודית ב-1960. No more auction block for me. ואלו הימים, ימי הריתחה, של המאבק למען זכויות אדם בארצות הברית של אמריקה. כמובן, זה לא היה מיוחד לתקופה הזו, אבל אז קרו דברים, וכאשר שרה אז, כמו פול רובסון, הודית את השיר No More Auction Block for Me, הרי הוא מתייחס למציאות העכשווית, ולא דווקא למציאות ההיסטורית הנושנה. 1960, קרניגי הול, אודטה. No more auction block for me. No more gone. בלוק, for me. בקרנגי הול, 1960, הודית במלאת 14 שנים ללכתה מן העולם. ב-1961 צוטט מרטין לותר קינג ג'וניור, עליו השלום, שאמר על הודתה כי היא בעצם The Queen of American Folk Music. זה לא שהיא טובה בביצועי שירת פולק אמריקנית. זה לא שהיא שותפה ליצירה התרבותית שנקראת פולק אמריקני. היא-היא, אומר מרטין לותר קינג ג'וניור, היא המלכה של הפולק. וכמובן שעודדה לא רק שרה שירי עבודה, שירי עבדים, שירים אפרו-אמריקנים. כפי ששמענו, כבר הספקנו לשמוע, היא שרה שירי פולק פרופר מן האפלאצ'ים, מן המהגרים שהגיעו מאירופה. גם את השירים האלה עודדה שרה, וכמובן הצטיינה בביצועם. ב-1963 השתתפה עודדה במצעד על וושינגטון. זה המצעד של אוגוסט 1963, The March on Washington. 28 באוגוסט. זה היה אחרי הרצח של פעיל ה-NAACP, מזכיר השדה במיסיסיפי, מדגר אברס. אז אודטה הייתה שם. גם, דרך אגב, ג'ון באז ובובי. נחזור אל 1960, אל התקליט אודטה סינגס The Ballads of Americans, כדי לשמוע שיר גוספל עתיק שהפך להיות שיר מאבק בזמן התנועה לשוויון זכויות, והוא נקרא Hold On. רוצה לומר, הישארו נא מרוכזים, ואל תיתנו להפרעות להכשיל אתכם בדרך אל הניצחון. Hold on, keep your eyes on the prize, and hold on. All insiders are locked in jail. Didn't have no one to go their bail. You keep your hand on the plow. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. If I could only stand on the rock, if I could only stand on the rock, I'd keep my hand on Hold on. Hold on. Hold on. no one to go there, baby. keep your and holy. Oh, את השיר הזה בוורסיה שאומרת Keep your eyes on the prize, ונוכל, כפי ששמענו כאן, המתייחסת יותר למקור הגוספלי שלו, Keep your hands on that plow and hold on. עיקר העניין הוא להחזיק מעמד בעמל אה, כנגד כל מה שקורה, כנגד הרוחות הרעות, כי בסופו של דבר נגיע אל הור ההר ואל אה, המטרה, נגשים, התכלית של קיומנו, אם יש. 1962, התקליט Sometimes I Feel Like Crying, חייב אני להשמיע, הביצוע של אודטה לשיר העם הישן נושן על אותו מקום דמע. יש אומרים בניו אורלינס, The House of the Rising Sun. הנה. thank you There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin of many a girl and I am only one. If I had listened, what my mama said, I'd have been at home today. being young and foolish. Let a gambler lead me astray. My mother, she's a tailor. So the drunkard, drinks way down in House of the Rising Sun, לא בדיוק אריק ברדן והאנימלס, אלא הודתה בתקליטה Sometimes I Feel Like Crying, 1962. מחר, חברות ונאמנים, נעסוק בהודתה כפרשנית בוב דילן, והודתה מופיעה בארץ ישראל. בסדר הזה, הרבה מאוד דיווחים על ביקוריה כאן בארץ, הייתה כאן יותר מפעם אחת. ונעלה רשמים, איך הודית שרה בוב דילן, ועוד דברים. תודה רבה לכל המאזינים ומטות האוזן. ברוכים תהיו, מעומק הלב. תודה רבה לאלון אביטל ולעמרי שדר אינספקטור. נחתום עם אחת ההופעות שהציבו את אודטה בחוד החנית של שירת הפולק המתחדשת, כאשר היא עמדה על הבמה בקרניגי הול ב-1960, יום 2 במאי, יחד עם הארי בלפונטה ומרים מקבה, שהגיע מדרום אפריקה. זה יצא בתקליט Folk Songs From the World. לא יאמן. טוב, אנחנו נשמע את הביצוע שלה, הגדול והנודע והנזכר. זה מתחיל ב-I've been driving on bold mountain, והופך להיות השיר העתיק, Water Boy. קרנגי הול, 1960, בלפונטה, מקבה, אודטה. כל טוב. I've been riding If you don't.